20 skirsnis. Beje, mūsų gyvenamųjų momentu, kuris laimė nepaliks savo žymės 19 amžiui, šiuo metu, kada tiek daug žmonių su žemomis kaktomis ir neaukštomis sielomis, kada tiek daug tokių, kurie malonumą iškelia į moralis principus ir džiaugiasi greit praeinančiais ir šlykščiais materialiniais dalykais, kiekvienas, kuris pasitraukia iš pasaulio mūsų akise pelno pagarbą. Vienolynas tai savęs įsižadėjimas. Pasiaukojimas, pagrystas klaida, vis dėlto yra pasiaukojimas. Užsidėti savo kaip pareigą žiaurę klaidą vis tiek savotiškai didinga. Jeigu paimsime tiesą ir bešališkai ją ištyrinėsime lygi galo ir visais atžvilgiais, tai negalėsime nepripažinti, kad vienolynas pats savaime ir kaip abstrakti savoka neginčiamai turi tam tikro didingumo, ypač moterų vienolynas – Mūsų visuomenėje visų labiausiai kenčia moteris, o šitas vienuoliškas susidarimas skamba kaip protestas. Ačiaurus ir niurus vienuoliškas egzistavimas, kurio tam tikrus bruožus esame atvaizdavę, tai ne gyvenimas, nes jame nėra laisvės, tai ne kapas, nes jame nėra rimties pilnumos, tai keista vieta, nuo kurios tarytum nuo aukšto kalno viršūnės, iš vienos pusės matyti bedugnį, kurioje mes esame, o iš kitos bedugnį, kurioje būsime – tai riba, siaura ir miglota skirianti du pasaulius. Šviečiama ir temdama kartu abiejų, kur gestantis gyvenimo spindulys maišosi su blankiu mirties spinduliu. Tai kapo prietema. O dėl mūsų, kurie netikime tuo, kuo tiki šios moterys, bet gyvename kaip ir jos tikėjimu, Mes niekuomet negalėjome be savotiško siaubo ir švelnaus virpulio, be savotiškos pagailos atmieštos pavydų žiūrėti į šias atidavusias būtybės, virpančias ir patikles, į šias romes ir didingas sielas, kurios drįsta gyventi prie pat paslapties krašto, tarp pasaulio, kuris joms uždarytas, ir dangaus, kuris joms atvertas, nukreipusios akis į neregimą šviesą, turinčios tik vieną laimę galvoti, kad žino, kur to išviesa, trokštančios bedugnis ir nežinios, įsmeigusios žvilgsnį sustingusią tamsą, klūpančios, apkvaitusios, apstulbintos, šiurpo perimtos, tam tikrais momentais gilių amžinybės dvelgsmų pusiau iškeltos į aukštį. Aštuntoji knyga Kapinis ima, ką joms duoda. Pirmas skyrius, kur pasakojama, kaip patekti į vienolyną. Kaip tik į šitokį vienolyną Žanas Valžanas ir nukrito iš dangaus – pasak Fošlevano. Jis perlipo mūrinį sodo aptvarą Polonso gatvės kampe. Toji angelų giesmė, kurią jis girdėjo nakties vidury, buvo choras vienuolių gėdančio aušrinė. Toji salė, kurią jis žiūrėjo tamsoje, buvo koplyčia. Tasai vaiduoklis, kurį jis matė parkniubus ant žemės, buvo atgailą darančiųjų sesuo. Tasai skambalėlis, kuris jį taip keistai nustebino, buvo sodininko skambalėlis pririštas prie dėdės Fošlevano kelio. Paguldė kozetę Žanas Valžanas ir Pošlevanas, kaip matėme, pavakarieniavo, suvalgė po gabalėlį sūrį ir išgėrė po stiklinę vyno, sėdėdami prie kaitrios žagarų ugnies. Paskui sukrito ant žemės, pasikloja po glebelį šiaudų, nes į vienintelę lūšnos lovą paguldė kozetę. Prieš užmergdamas akis Žanas Valžanas tarė, aš turėsiu čia pasilikti visam laikui. Šitie žodžiai keurą naktį sukosi Pošlevano galvoje – Tiesą pasakius, nei vienas, nei antras neužmigo. Žanas Valžanas, jausdamasis pažintas ir žavero sekama, suprato, kad jis ir kozetė bus žuvę, jeigu sugrįš į Paryžių. Kadangi naujas viesulas jį atbloškė į vienolyną, Žanas Valžanas turėjo tik vieną mintį – jame pasilikti. O nelaimingam žmogui atsidūrusiam jo padėtyje, tas vienolynas buvo drauge ir pati pavojingiausia ir pati saugiausia vieta – Pavojingiausia dėl to, kad jokiam vyriškiui buvo nevaliai jį žengti. Jeigu jį čia surastų, jis būtų sučiuptas nusikaltimo vietoje ir iš vienolyno jau būtų tiesus kelias į kalėjimą. Saugiausia dėl to, kad jeigu žmogui pavyktų jame įsitaisyti ir pasilikti, tai kam ateitų į galvą ten jo ieškoti. Apsigyventi ten, kur neįmanoma apsigyventi, tai įsigelbėjimas. Savo ruoštų ir Fošlevanas suko savo galvą. Visų pirma, jis pripažino, jog nič nieko nesupranta. Kokiu būdu ponas Madlenas čia atsidūrė, jeigu aplinkui sienos, per vienolino mūrą taip pigiai neperlipsi. Kaip iš čia atsidūrė su mergyte? Stačių mūrų neusirangysi su vaikų rankose. Kas tai per vaikas? Iš kur jėdu atsirado? Nuo to laiko, kai gyveno vienolyne, Fošlevanas niekomet nieko nebuvo girdėjęs apie pajūrio Montreilį ir nieko nežinojo, kas ten įvyko – Dėdė Madlenas laikėsi taip, kad jis nedrįso jo klausinėti. Antra vertus, pošlevanas ir pats savo sakė, neklausinėsigi šventąjį. Ponas Madlenas jo akise buvo išlaikęs visą savo orumą. Vienintelė išvada, kurią tarėsi galys padaryti sodininkas iš kelių žodžių įsprūdusi Žanui Valžanui, buvo ta, kad ponas Madlenas tokiais sunkiais laikais greičiausiai bus subankrutavęs ir jį persekioja kreditoriai, arba bus įsivėlęs į kokią politinę istoriją ir slapstosi. Šitai net patiko Fošlevanui, kuris kaip daugelis mūsų šiaurės valstiečių buvo senas, užkėtėjęs bonapartistas. Slapstytis ponas Madlenas pasirinko vienuolyną ir todėl visiškai natūralu, kad jis nori čia pasilikti, tačiau Fošlevanui vienas dalykas liko nesuprantamas. Jis nuolat prie jo grįždavo ir laužė savo galvą, kaip ponas Madlenas atsidūrė čia ir dar ne vienas, o su maža mergyte. Fošlevanas juos matė, lietė, su jais kalbėjosi ir negalėjo šituo patikėti. Į Fošlevano pirkelę pirmą kartą įsibrovė nesuvokiami dalykai. Fošlevanas nežinojo nieką spėlioti ir jam buvo aišku tik viena, ponas Madlenas jam yra išgelbėjęs gyvybę. Šį vienintelį dalyką žinojo tvirtai ir to jam pakako apsispręsti, jis tarė savo, dabar mano eilė. O sąžinė pridūrė, ponas Madlenas tiek nesamprotavo, kada reikėjo lysti po vežimu ir mane iš ten ištraukti. Jis nutarė poną Madleną išgelbėti bet vis dėlto jis save klausinėjo ir pats savo atsakinėjo, o jeigu pasirodytų, kad jis vagis, ar aš jį gelbėčiau atsimindamas, kas jis man buvo, vis tiek gelbėčiau. Jeigu jis būtų žmogžudys, ar gelbėčiau, vis tiek gelbėčiau. Bet kadangi jis šventasis, ar gelbėsiu, vis tiek gelbėsiu. Tačiau kaip jį palikti vienolyne, štai uždavinys. Šio mėginimo beveik neįvykdomo pašlevanas neatsisakė – Tas vargšas Pikardijos valstietis ryžosi įveikti vienolyno draudimų tvirtovę ir šventojo Benedikto regulos statų kalną, vietoj kopečių te turėdamas tik atsidavimą, gerą valią ir truputį seno kaimietiško gudrumo, šį kartą pašaukto tarnauti kilniam tikslui. Dėdė Fošlevanas buvo senas žmogus, visą amžių išgyvenęs egoistu, ir štai savo dienų gale jam šlubam paliegusiam nieku nebesidominčiam pasaulyje suteikė pagodą dėkingumo jausmas. Ir jis išvydęs progą atlikti doringą žygį, pulte polį jį kaip mirštantysis, kuris, radęs po rankas stiklą gero vyno, kurio niekados nebuvo ragavęs, godžiai jį geria. Galima pridurti, kad vienolyno atmosfera, kurią jis kvėpavo jau daugelį metų, sunaikino jo savimeilę ir pagaliau sužadino būtiną poreikį atlikti kokį gerą darbą. Taigi jis – pasiryžo pasiaukoti ponui Madlenui. Mes ką tik esame jį pavadinę vargšų Pikardijos valstiečių. Tas apibūdinimas teisingas, bet nepilnas. Dabartinėme mūsų istorijos etape yra naudinga duoti trumpą dėdės Vošlevano psichologijos charakteristiką. Jis buvo valstietis, bet kažkada jam teko tarnauti sodžiaus notaro raštvedžių, o tai jo buklumui suteikė suktumo ir jo naivumui išvalgumo. Dėl įvairių priežasčių nusigyvenęs iš raštvedžių jis nusmuko į vežikus ir juodadarbius. Bet nežiūrint keiksmų ir botago pliaukšėjimų, be kurių, kaip atrodė, negalėjo apsėti jo arkliai, jame dar buvo gyvas raštvedys. Jis turėjo jį gimto proto, jo kalba buvo gana taisyklinga, jis, o tai nedažnai pasitaiko kaime, mokėjo palaikyti pokalbį ir kiti valstiečiai apie jį sakydavo, jis šneka lyg skribelėtas ponas. Fošlevanas iš tikrųjų priklausė tai žmonių padirmiai, kurie įžūlę ir lengvapėdišką praeitojo šimtmečio kalba buvo vadinami pusiau miestelėnais, pusiau juodnugariais. O rūmų gyventojų metaforos vartojamoje kalboje apie lūšnas jos niekinamai vadindavo taip, truputį praščiokas, truputį mieščionis, nei šis, nei tas. Fošlevanas pasigailėtinas, menkas senukas, likimo vėtytas ir mėtytas, daug iškentė savo gyvenime vis dėlto dažnai ir savo laisvą valia – pasiduodavo pirmam impulsui. Tai brangi ypatybė, niekomet neleidžianti žmogui būti blogam. Jo kliaudos ir įdos, o jų jis turėjo, buvo paviršutinis. Žodžiu sakant, jis buvo iš tų žmonių, kurie palieka geresnį įspūdį, kai atidžiau į juos įsižiūri. Tame sename veide nebuvo ne vienos iš tų nemalonių raukšlių, kaktos viršuje, kurios reiškia piktumą ar bukaparotiškumą. Dėdė Fošlevanas visą naktį galvojo, o auštant atmerkęs akis pamatė, kad ponas Madlenas, sėdėdamas ant savo šiaudų glėbio, žiūri į miegančią kozetę. Fošlevanas pasikėlė ir tarė, jūs jau čia, bet ką dabar manote daryti, kad įeitumėt čia pagal visas taisyklės? Tie žodžiai apibūdino padėtį ir pažadino Žaną Valžaną į susimastymų, senukai ėmė tartis. Visų pirma, tarė Fošlevanas – Jūs nekelsite kojos iš šito kambario, nei mažyti, nei jūs. Žingsnis į sodą ir mes žuvę. Tas tiesa. Ponas Madlenai, kalbėjo toliau Fošlevanas, jūs čia atsiradote labai gerų, tai ir aš noriu pasakyti labai blogų laikų. Viena iš tų šventuolis markiai serga, vadinasi, į mūsų pusę niekas per daug nežiūrės. Atrodo, kad ji miršta. Jos jau kalba mirštančiųjų maldas, visa bendruomenė sujudusi, visos susijėmusios. Ta, kuri merdi šventa – Tiesą pasakius, mes visi čia šventi. Visas skirtumas tarp jų ir manęs yra tas, kad jos sako mūsų celė, o aš sakau mano gardas. Bus malda už merdinčiosius, paskui malda už mirusiosius. Šiandien mes galime būti ramus, bet už rydieną aš neatsakau. Bet ši lūšna, tarė Žanas Valžanas, yra mūro įduboje, ją slepia kažkokie griuvėsiai, visur medžiai, jos nematyti iš vienolyno. lyno o aš pridursiu, kad vienuolės niekad prie jos nesertina. Tai kągi, paklausė Žanas Valžanas. Klaustukas, kurio baigėsi šis sakinys, reiškia. Man atrodo, kad čia galima gyventi nepastebėtam. Į tą klaustuką Fošlevanas atsakė. Yra mergaičių. Kokių mergaičių, paklausė Žanas Valžanas. Vos tik Fošlevanas atvėrė burną, norėdamas paaiškinti žodžius, kurios buvo ką tik ištaręs, pasigirdo varpo dūžys. Vienuolė pasimirė, tarė jis, tai gedulo varpas. Ir jis davė ženklą Žanui Valžanui klausytis. Varpas suskambo antrą kartą. Tai gedulo varpas, ponas Madlenai. Varpas skambės kas minutę 24 valandas, kol kūnas bus išneštas iš bažnyčios. O mergaitis, matote, žaidžia. Jeigu rekreacijų metu čia atsiris viedinys, tai jos nors ir uždrausta vis tiek atbėgs ir visur kiš savo nosį. Tai tikri velniūkščiai tie kerubinėliai. Kas? paklausė Žanas Valžanas. Mergaitis. Jūs beregint aptiktų, būkite tikri ir imtus piekti. Žiūrėkite, vyriškis. Bet šiandien nėra pavojaus. Jokių rekreacijų nebus. Visą dieną jos melsis. Jūs girdite varpą. Jau sakiau, kas minutė dūžis. Gedulo varpas. Suprantu, dėdė Fošlevanai, čia vadinasi mergaičių pensionatas. Ir Žanas Valžanas pats savo pagalvojo, kozetė juk čia galėtų ir mokytis. Fošlevanas užšuko. Po šimts, sakau, čia daug mergaičių. Na ir imtų jos aplinkius pypti, na ir spruktų į visas pusės. Čia vyriškis vis tiek kaip maras. Jūs pats matote, kad man prie kojos kambalėlį pririša, lyg būčiau laukinis žvėris. Žanas Valžanas dar giliau susimastė. Tas vienolynas mūsų įsigelbėjimas, tyliai sumurmėjo jisai. Paskui garsiai tarė. Taip, visų sunkiausia čia pasilikti. Ne, atsakė Fošlevanas, iš čia išeiti. Žanas Valžanas pajuto, kaip jam kraujas užplūdo širdį išeiti. Tai, ponas Madlenai, kad galėtumėt vėl sugrįžti, būtinai reikia iš čia išeiti. Ir palaukęs, kol nuskambėjo eilinis varpo dūžis, Fošlevanas traukė toliau. Niekas neturi šitaip čia jūsų aptikti. Iš kur jūs atsiradote? Aš tai galiu manyti, kad iš dangaus iškritote, nes aš jūs pažįstu, dėl vienuolių tai joms reikia, kad jūs pro duris įeitumėte. Staiga pasigirdo gana sudėtingas kito varpo skambinimas. A, tarė Vošlevanas, tai šaukiamas motinos balsuotojos, jos eina į kapitulą. Visados kviečiama kapitula, kai kas nors miršta. Ji mirė auštant, paprastai jos miršta auštant. O ar jūs negalėtumėte išeiti tuo pačiu keliu, kuriuo įėjote? Nenoriu jūsų kamantinėti, bet pasakykite, kaip jūs įėjote. Žanas Valžanas išbliško. Vien tik pagalvojus, kad reikėtų vėl nusileisti į tą baisę gatvę, ji nukretė šiurpas. Jūs laimingai įsigavote iš tigrų pilno miško, o kai jums jau negresė pavojus, netikėtai jūsų bičiulis jums patarė vėl tenai sugrįžti. Žanas Valžanas įsivaizdavo kvartalą pilną policijos, visur sėlinančius agentus, tykančius argybinius, baises letinas siekiančias pagriepti jam už pakarpos ir galimas daiktas patį žaverą tūnantį kryžgatvio kampe. Neįmanoma, tarė jis, dėdė fošlevanai, tarkite, kad aš nukritau už dangaus. Bet aš tuo ir tikiu, mielai tikiu, atsakė Fošlevanas. Jums nėra reikalo man to sakyti, gerasis dievulis bus jūs paėmęs į ranką, norėdamas iš arčiau pasižiūrėti, o paskui paleidęs. Tik jis norėjo jūs nuleisti į vyrų vienolyną, bet apsiriko. Na štai vėl skambina. Dabar tai nurodymas vartininkui nueiti į municipalitetą, kad atsiųstų mirusios pažiūrėti gydytoje, kuris išduoda mirimo pažymėjimus. Tokia jau ceremonija, kai žmogus miršta. Jos nelabai mėgsta tokio vizito mūsų gerosios damos. Jų gydytojas nieku netiki. Gydytojas pakelia šydą, kartais pakelia ir ką kitą. Ko jos taip greitai duoda žinia gydytojui šį kartą, kasgi atsitiko? Jūsų mažytė vis dar miega, kuo jį vardu? Kozeti, tai jūsų duktė? Tikriau sakant, jūs būsite jo senelis. Taip. Jei išeiti iš čia bus lengva, čia yra tarnybiniai varteliai į kiemą. Aš pasibeldžiu, durininkas atidaro, aš nešuosi pintinę ant nugaros, mažytė pintinėje. Išeinu. Dėdė Fošlevanas išeina su savo pintinė, tai visai paprasta. Jūs pasakysite mažydį, kad jį ramiai laikytusi. Ji bus uždengta brezentu. Ja paliksiu, kol reikės pas vieną seną bičiulę kurčią vaisininkę. Šmenvero gatvėje turi mažą lovelę. Suriksiu vaisininkė jausi, kad tai mano dukteriečiai ir kad palaikytų ją iki rydienos. Paskui mažytė sugrįž atgal su jumis. Mat, aš taip sutvarkysiu, kad jūs galėsite sugrįžti. Ta būtinai reikia padaryti, bet kaip jūs iš čia išeisite?' Žanas Valžanas papurtė galvą. Kad tik niekas manęs nepamatytų, tai svarbiausia dėdė Fošlevanai. Suraskite būdą, kaip man ištrūkti iš čia, gal kaip kozetė, kokioje pintinėje po brezentu. Fošlevanas ėmė kasytis už ausies kairės rankos didžiojų pirštų, tai reiškia, kad jis rimtai sutrikęs. Trečią kartą suskambo varpas ir jo mintys nukrypo kitur. Dabar išeina mirusiųjų gydytojas, tarė Fošlevanas. Jis pasižiūrėjo ir pasakė, ji mirusi taip ir yra. Gydytojai vizavus pasą į rojų, laidotuvių biuras atsiunčia grabą. Jei mirė motina, ją šarvoja motinos, jei mirė sesuo, šarvoja seseris. Po to aš užkalu grabą. Tai mano kaip sodininko darbas. Sodininkas mat truputį ir duopkasys. Grabas pastatomas apatinėje bažnyčios patalpoje su durimis į gatvę, ten nevaliai eiti jokiam vyriškiui, skyrus gydytoje – Manęs ir grabo palidovų vyrais jos nelaiko. Toje salėje aš ir užkalu grabą. Grabo palidovai ateina, išneša grabą, vežėjas pliaukštelė botagu. Štai šitai priškeliauja žmogus į dangų. Atneša tuščią dėžę, o išneša jau su kroviniu. Štai kas yra laidotuvės. De profundis. Iš gilumo šaukiau lotiniškai laidotuvių giesmės pradžia. Gurščia saulės spindulys palėtė kozetis veidelį, ji miegojo truputį pravėrusi burnelį ir atrodė lyg saulė šviesą geras angelas. Žanas Valžanas žiūrėjo į ją akių netitraudamas, jis nebesiklausė Fošlevano. Jeigu tavęs nesiklauso, tai dar nereiškia, kad tau reikia tylėti. Šaunusis senukas sodininkas ramiai savo paisti toliau. Duobė iškasa Vožiraro kapinėse, sako, kad jas tas Vožiraro kapinės ketina panaikinti – Tai senos kapinis, nesilaiko jokių taisyklių, neturi uniformos ir greit atsistatydins, o gaila, jos patogios. Aš ten turiu bičiulį dėdę Metjeną duopkasi. Čionykštis vienuolis naudojasi lengvata, joms leidžiama gabenti mirusieji kapinę sutemus. Prefektūra joms yra išleidusi specialų įsakymą. Bet kiek įvykių nuo vakar dienos motina krucifiksija pasimirė, o dėdė Madlenas palaidotas – tarė Žanas Valžanas, liūdnai šipsodamasis. Fošlevanas pagavo šį žodį. Po šimts. Jeigu jūs čia visiškai pasiliktumėt, tai būtų tikros laidotuvis. Varpas suskambo ketvirtą kartą. Fošlevanas greitai nukabino novinės raištį su skambalėliu ir prisitaisi prie kelio. Šį kartą skambina man. Motina priorė šaukia mane. Taip ir yra. Aš įsidūriau į saktį. Ponas Maglenai, nesjudinkite iš vietos ir laukite manęs, matyti yra kokių naujienų. Jei išalksite, štai vynas, duona, sūris. Ir jis išėjo iš lušno, sakydamas, einu, einu. Žanas Valžanas matė, kaip jis skubėjo per sodą, kiek tik jam leido šlubakoje, vis žvilgčiodamas į savo melionų lysves. Nepraėjo ne dešimties minučių ir dėdė Fošlevanas, kurios kambalėlis vyjo šalin sutiktas vienoles, tyliai beldys į vienas duris ir švelnus balsas jam pasakė per amžių amžius, kas turėjo reikšti įeikite. Tai buvo priimamojo duris. Priimamasis, skirtas pasikalbėjimams su sodininkų tarnybos reikalais, buvo greta kapitulos posėdžių salis. Priorė sėdėjo ant vienintelės kėdės ir laukė Fošlevano. Antras skyrius – Fošlevanas keblioje padėtyje. Kai kuriomis kritiškomis aplinkybėmis tam tikro charakterio žmonės, o taip pat tam tikrų profesijų atstovai, ypač dvasininkai ir vienuoliai, atrodo didžiai susijaudinę ir rimti. Tuo momentu, kai įėjo Fošlevanas, ši dvilypė susirūpinimo išaiškai ir atsispindėjo priorės veide. Nors to žavingai ir apsišvietusi panelė D. Blemer, motina Inocenta, paprastai būdavo linksma. Sodininkas baukščiai nusilenkė, sustojęs ant celės lenkščio. Priorė, kuri varstė savo ražančių, pakėlė akis ir tarė. A, tai jūs, dėdė Favanai. Šis sutrumpintas vardas buvo prigijęs vienolinė. Fošlevanas vėl nusilenkė. Dėdė Favanai, aš liepiau jūs pašaukti. Štai aš čia, garbioji motina. Aš turiu su jumis pasikalbėti. Ir aš taip pat, tarė Fošlevanas, pats įsigandė savo drąsos. Ir aš turiu šitą pasakyti garbėjai motinai. Priorė pažiūrėjo į jį. A, jūs turite man kai ką pranešti? Ne, paprašyti. Na gerai, kalbėkite. Senukas Fošlevanas, buvęs raštvedys, buvo iš tų valstiečių, kuriems netrūksta pasitikėjimo savimi. Tamsumas sutapęs su gudrumu yra jėga, jo nesisauga ir duodėsi pagaunamas. Dviejus metus su viršum išgyvenęs vienuolynė, Fošlevanas pelnė bendruomenėje gerą vardą. Būdamas visados vienišas, jis be sodininko darbo turėjo tik vieną rūpestį, kaip patenkinti savo smalsumą. Laikydamasis nuo šaliai nuo tų vienuoliškai šydais apsigaubusių šiandien ir ten zūniančių moterų, iš pradžių jis matė tik šmižinėjančių šešėlius, tačiau pastabumas ir išvalgumas jam padėjo galų gale suteikti kūną ir kraują toms visoms pameklėms, ir numirėlis jam lyg atgyjo. Jis buvo tarytum kurtinys, kurio rega sustiprėja ir tarytum neregys, kurio klausa paštrėja. Jis stengiasi įsiaiškinti vairių skambinimų prasme ir jam tai pavyko. Todėl šitame mislingame ir tyliame vienolyne jam nebeliko nieko slapto. Sfinksas jam išplepėdavo jausi visą savo paslaptis. Fošlevanas viską žinojo, tačiau tylėjo. Čia buvo jo menas. Visas vienolynas jį laikė puskvailių. Tai didelė dorybė religijos akise. Motinos balsuotojas brangino Fošlevaną, jis buvo nuostabus nebylys vertas pasitikėjimo, bet to jis buvo tvarkingas ir į savo trobikės išeidavo tik tada, kai sode ar daržė jo aiškiai prireikdavo. Tas santūrumas buvo jam įskaitytas į nuopelnus, bet Fošlevanas vis dėlto privertė įsiplepėti du žmonės – vienolinę vartininką – iš kurio sužinojo visas priimamojo keistybės, ir kapinėse duopkas, iš kurio sužinojo visas nepaprastas laidojimo aplinkybės. Taigi apie vienuolės jis gaudavo dviejopų žinių, vienos nušviesdavo jų gyvenimą, o kitos jų mirtį. Bet jis nieko nepiknaudžiavo. Bendruomenė brangino jį, senas šlubas, nieko neišmanas, greičiausiai truputį kurčias, kiek dorybių. Jis buvo tiesiog nepamainomas. Su pasitikėjimu savim, kaip žmogus žina savo vertę, senukas kreipėsi į garbingą ją priorę, pradėdamas gana ištestą ir gudrę kaimėtišką šneką. Jis plačiai kalbėjo apie savo amžių, negalės, apie metų naštą, apie kas kart sunkėjantį darbą, apie daržo didumą ir nemigo naktis, kaip pavyzdžiui šioji, kada jam dėl mėnesienos reikėjo apkloti melionų lysves ir galiausiai štai kuo baigi. Jis turys brolį. Priorė sujudėjo. Anaip tol nebejauna brolį Priorė antrą kartą sujudėjo, bet jau ramiau. Ir jei vienolynas panorėtų, tasai brolis galėtų apsigyventi su juo ir jam padėti. Tai puikus sodininkas ir bendruomeniai būtų labai naudingas, naudingesnis už jį patį. O jeigu jo brolio čia nepriimtų, tai jis Fošlevanas vyresnysis, jausdamasis nebepajėgus ir nepakankamai tinkas darbui, nors ir labai apgailestaudamas turėtų iš čia pasitraukti. Pagaliau jo brolis turys mažą mergaitę, kurią atsivestų ir kuri užauktų čia dievo baimėje. Ir ką gali žinoti, vieną gražią dieną gal taptų vienole. Kai jis baigė kalbėti, priori nustojo varščius ir ažančių ir tarė. Ar jūs galėtumėt šiandien iki vakaro kur nors gauti stiprią geležinę dalbą? Kam? Kad ją būtų galima panaudoti kaip svertą. Galėčiau? Garbioji motina, atsakė Vošlevanas. Priorė, nepridūrusi daugiau nei žodžio, atsikėlė ir nuėjo į gretimą kambarį, kur buvo kapitulo salė ir kur motinos balsuotojos turbūt jau buvo susirinkusios. Fošlevanas pasiliko vienas. Trečias skyrius motina inocenta. Praslinko koks ketvirtis valandos. Priorė sugrįžo ir vėl atsisėdo kėdėje. Abu pašnekovai atrodė susirūpinę. Kiek galėdami kruopščiau stenografuojame jų dialogą. Dėdė Fovanai – Taip, garbioji motina, jūs pažįstate koplyčią. Ten turiu tokį narvelį, iš kurio klausausi mišių ir kitų pamaldų. Ar buvot kada užėjęs į galeriją savo darbo reikalais? Du ar tris kartus. Ten reikės pakelti akmenį. Sunku? Grindinio plokštę palėje altorių. Akmenį, kuriuo užvoštas rusys? Taip. Tam praverstų dar vienas vyras. Motina ascensijona jums padės, jis stipri kaip vyras. Moteris niekomet vyro neatstos. Mes galime jums duoti pagalbon tik moterį. Kiekvienas daro, ką gali. Vien dėl to, kad tėvas Mabilionas nurodo 417 šventojo Bernardo laiškų, o Merlonas Horstijus tik tai 170. Aš juk negaliu niekinti Merlono Horstijaus. Ir aš ne. Tas vertas pagirimo, kas dirba pagal savo jėgas. Vienolynas nemalkų sandėlis. O moteris ne vyras. Štai mano brolis, jis tai bent stiprus. Be to jūs turėsite svertą. Tai vienintelis raktas, kuris tinka tokioms durims. Plokštėje yra žiedas. Aš už jo užkišiu svertą. O plokštė taip įtaisyta, kad ją galima sukioti. Gerai, garbioji motina, aš atidarysiu rūsį o keturios motinos gėdotojos jums padės. O kai rusys bus atidarytas, jį reikės vėl uždaryti. Ar tai bus viskas? Ne. Duokite nurodymus, garbioji motina. Fovanai, mes jumis pasitikime. Aš tam čia ir esu, kad vykdyčiau visus įsakymus. Ir kad tylėtumėte. Taip, garbioji motina. Kai rusys bus atidarytas, aš jį vėl uždarysiu. Bet pirma, Klausau, garbioji motina, į jį reikės kai ką nuleisti. Stojo tyla. Priorė patempė lūpą lyg ir sviruodama, paskui nutraukusi tylą tarė. Dėdė Favanai? Taip, garbioji motina. Jūs žinote, kad šį rytą mirė viena motina. Ne. Argi jūs negirdėjote skambinant varpo? Daržo gilumoje nieko negirdėti. Tikrai? Aš net vos išgirstu, kada mane šaukėte. Ji mirė auštant betgi šį rytvėjas pūtė į mano pusę. Pasimėja motina krucifiksiją. Ji palaimintojai. Priorė nutilo, pakrutino lūpas, tarsi mintyse melsdamas, paskui vėl tarė. Prieš trejus metus ponė Debentiun, jensenistė, vien tik pamačius motiną krucifiksiją meldžintis, atvirto į tikrą įtikėjimą. Ak taip, dabar aš girdžiu gedulo varpus garbioji motina. Motinos ją nunešė į mirusiųjų kambarį greta bažnyčios. Žinau, joks kitas vyriškis be jūsų negali ir neturi įeiti į tą kambarį. Žiūrėkite šito gerai. Į ką panašu būtų, jeigu koks vyriškis įeitų į mirusiųjų kambarį. Kam čia? Ką? Kam čia? Ką jūs sakote? Sakau, kam čia? Kas kam čia? Garbioji motina, aš nesakau, kas kam čia, aš sakau, kam čia. Aš jūsų nesuprantu, kodėl jūs sakote, kam čia. Aš patvirtinau, ką jūs pasakėte, garbioji motina, bet aš nesakiau, kam čia. Jūs to nesakėte, bet aš pasakiau, norėdamas patvirtinti, ką jūs pasakėte.